Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյանը։ Բայց ասում եմ ձեզ, թե մարդիկ ամեն դատարկ խոսքի համար դատաստանի օրը հաշիվ պիտի տան։ Օրվա եթերաժամին թեմայի մեկնաբանությամբ տաղավարում հյուրընկալել ենք Արցախի թեմի հոգևորական արժանապատիվ Տեր Անդրեաս Քահանա Թավադյանին։ Աստվածաշունչը Աստծո շնչով գրված Մատյանն ամեն օր է սովորեցնում, խրատում ամեն վարքյանի համար, ցույց տալիս փրկության ճանապարհը, որն ուղիղ տանում է արքայության դուռ։ Աստվածաշունչ Մատյանը հորդորում է զգույշ լինել մասնավորապես խոսքի հանդեպ, ճիշտ եւ տեղին օգտագործել խոսքը։ Այդպիսի մի հնարավորություն է զգուշացումը դատարկ խոսքից, բայց ասում եմ ձեզ, թե մարդիկ ամեն դատարկ խոսքի համար դատաստանի օրը հաշիվ պիտի տան։ Թեման շարունակում է Տեր Անդրեաս Քահանա Թավադյանը։ Իհարկե միայն խոսքի համար չեն դատվում, որովհետև ավետարանի մեջ ասում է ամեն մի արարքի համար մարդ պետք է պատասխան տա։ Իհարկե պատասխան ենք տալիս նաև այստեղ երկրի վրա, սակայն դատաստանը, վերջին դատաստանը կլինի այնպիսին, որ ամեն արարքի համար, որը չի անտեսվում Աստծո աչքից, պետք է մարդ պատասխան տա։ Ոստի քանի որ բոլոր մեղքերի հիմքում մարդու միտքն է եւ մարդու հոգին, մարմնի բոլոր անդամները ենթարկվում են եւ հոգուն եւ մտքին։ Եվ բոլոր զգայարաններով, երբ որ մարդ մեղանչում է, բոլորով պիտի պատասխան տա։ Սակայն լեզուն, որ առաջինն է եւ ամենաարագն է արտահայտում հոգու եւ մտքի վիճակը, կարեւոր է, որ լեզվի ասացի ամեն մի խոսքի համար մարդ պատասխան տա եւ որ เป զի մարդը զգաստ լինի եւ մարդը գիտակցի իր խոսքի կարեւորությունը, կարծում եմ պետք է ամեն խոսք ասելուց նախ մտածի չափի նոր արտահայտի իր խոսքերը եւ մեր մեղքերի ցանկը երբ որ ընթերցվում է այդ ցանկի մեջ կան նաեւ լեզվի լեզվով կատարած մեղքերի ցանկը բղջախոհությունը հետո նաեւ կա այսպիսի խոսքեր երբ որ արտահայտում ենք ասելով հայհոյություն կամ ստախոսություն եւ սա մեծ մեղքեր են որ մարդը չգիտակցելով կարող է կատարել սակայն այդ մեղքերի համար պիտի պատասխան տա խոսքն առաջին ընծան է, որ Տերը շնորել է մարդուն, բայց նաև պատվիրել է քիչ խոսել, իսկ այսօր բոլորն են խոսում։ Պետք է, պետք չէ, ասում են, խոսում են, հատկապես սոցիալական ցանցերում անկառավարելի է դարձել խոսքի անկաշկանդ եւ անտեղի կիրառումը։ Չես զրկի նրանց տիրոջ պարգևած մեկ այլ շնորհից, ազատությունից կամ խոսքի ազատությունից։ Իհարկե, մեր համագեցության մեջ ամենաառաջին խոսքն է, որով մենք հարաբերվում ենք իրար հետ, խոսում ենք եւ շփվում ենք։ Մարդկային լեզուն է, որ կարող ենք իրար հետ խոսել եւ կարծում եմ, որ ամեն մեկը իրավունք ունի խոսելու, իրավունք ունի արտահայտելու իր կամքը, բայց նույն մեր ավետարանի մեջ, երբ որ Քրիստոսի աշակերտները անլվա ձեռքերով հացի նստեցին, սեղան նստեցին, Փարիսեցիները հանդիմանեցին, ասելով, որ աշակերտները անլվա ձեռքերով հաց էին նստում։ Հիսուս ասաց. «Նա չի բղծուն մարդուն, ինչ որ մտնում է բերանից» այլ մարդուն բղծում է այն, ինչ որ ելնում է բերանից։ Այսինքն սրտի խոսքը, հոգու խոսքը, սա է, որ եթե սխալ խոսքեր են, եթե հարիր չեն մարդ արարածին, սրանք են, որ բղծում են մարդուն, որովհետև արտահայտում են հոգեվիճակը մարդու եւ դրանով իսկ բղծում են իր ներսը ներքնաշխարը։ Ոստի մենք տեսնում ենք նման գրառումներ կամ խոսակցություններ բոլոր ոլորտներում ամենտեղ բոլորը խոսում են այսօր եւ կարծես լսող չկա։ Միայն խոսողներն են շատ եւ շատ չնչին մարդիկ են, որ լսում են։ Իհարկե երանելի ժամանակներ ունեինք, երբ որ մեկը խոսում էր եւ բազմաթիվ հազարավոր մարդիկ ուրشادիր լսում էին, դասեր էին քաղում այդ խոսքից, ողջևորվում էին այդ խոսքից եւ այդ խոսքը դառնում էր ճշմարիտ ճանապարհ իրենց համար, ինչպես նաեւ Քրիստոսի ժամանակ։ Բոլորը լսում էին Քրիստոսի խոսքը, ընդունում էին, իսկ այսօր չկա նման բան։ Այսօր բոլորը խոսում են եւ բոլորը կարծես իմաստուն են, բոլորը կարծես բժիշկ են, բոլորը կարծես ուսուցիչ են եւ չկա մեկը, որ այդ խոսքը իրոք լսի եւ ընդունի որովհետև բոլորը կարծում են, թե իրենք են ճշմարիտը։ Ոստի պիտի գիտակցենք, որ ճշմարիտը միայն Քրիստոս է եւ Քրիստոսն է, որ ավետարանի միջոցով մեզ փոխանցեց այդ ճշմարտությունը։ Եվ եթե հետևենք այդ խոսքերին, մենք երկար կամ շատախոս չենք լինի։ Անկախ այն բանից, թե մարդը խոսքն արտաբերում է որևէ մտադրությամբ կամ առանց դրա, այդ խոսքն ունենում է իր համապատասխան ազդեցությունը։ Որևէ խոսք անհետևանք չի անցնում եւ Տերը զգուշացնում է խոսքի նպատակայնության անհրաժեշտության մասին։ Աստված մարդկանց տալիս է փրկվելու ամեն մի հնարավորություն, բայց դրանք անհնար է նկատել, երբ զգոնությունը քնած է։ Ինչպես գիտենք, խոսքը լինում է ներքին, բանավոր եւ գրավոր։ Խոսքը ծնվում է նախ մտքում, արտահայտվում է բանավոր եւ ապա ամրակայվում է գրով։ Դատարկ խոսքը դատարկ տեղն էլ ծնվում է լինի մտոք, լեզվով թե գրով կա այսպիսի մեղք, որ դատարկաբանություն է ասվում։ Դատարկաբանություն, այսինքն դատարկ խոսքեր, որ իր մեջ ուժ չի պարունակում եւ իմաստ չի պարունակում, եւ այդ խոսքը ուղակի ասված է եւ անհիմն, եւ նաեւ մենք գիտենք շատ դեպքեր, երբ որ մարդ ուղակի փորձում է սուտ վկայություն տալ կամ ուղակի ինքը մտածում է եւ դատարկ խոսքեր է ասում եւ դրանով վկայություն է տալիս, որոնք ուժ չունեն իրենց մեջ, սակայն դրանք են որ բղծում են մարդուն։ Դրանք են որ մարդուն ճիշտ ճանապարից շեղում են եւ մտածել, որ այս խոսքերը կարող են ինչ-որ մեկի համար շինիչ լինել, օգտակար լինել, կարծում եմ սխալ է, որովհետեւ մեր շրջապատում էլ կան շատ-շատ մարդիկ, ովքեր հենց այնպես խոսում են առանց հիմնավորելու իրենց խոսքը, առանց մտածելու այդ խոսքի մասին եւ մենք որպես քրիստոնյաներ պիտի չընդունենք այդ խոսքերը։ Ընդդիմադիր խոսքի դեպքում առավել քան պետք է գործի դնել զգոնության եւ հավասարակշռության լծակները։ Խոսքի այս տեսակն առավել քան պետք է կշռադատված լինի, որովհետեւ այն առավել ճիշտ ճանապարհը մատնացույց անելու միտում ունի, քան կողմերին իրար խառնելու մտայնություն։ անդիմադիր մարդու անելիքը այն է, որ մեծամասնության զուսպահի, մեծամասնությանը չթողնի սխալվի։ Կարծում եմ այդպիսին է առաքելությունը անդիմադիրի։ Սակայն ոչ բոլոր անդիմադիրներն են, որ ճշմարիտ ճանապարհի վրա են, որովհետև նրանք էլ շատերն էլ իշխանության գալով էլի սխալվում են, որովհետև բոլորը փորձում են իրենց ցույց տալ առաջին հերթին։ Փորձում են ասել, որ ես ճշմարիտ եմ, բայց նորից պիտի կրկնեմ, որ ճշմարիտը միայն Աստվածաշնչի վրա հիմնված խոսքերն են։ Ճշմարիտը միայն ճշմարիտ քրիստոնյայի խոսքերն են։ Երբ որ մի խոսք ենք փորձում ասել, պետք է մտածենք նախ, եթե Քրիստոս լիներ մեր փոխարեն, ինչ կասեր։ Եթե Քրիստոսի լեզվով խոսենք, ինչ պիտի ասենք։ Եթե այսքանը գիտակցենք, մենք երբեք սխալ խոսք չենք ասի։ Իհարկե, Քրիստոսն էլ էր հանդիմանում, Քրիստոսն էլ էր դժգոհում, Քրիստոսն էլ էր փորձում սխալ ճանապարհից մարդկանց դուրս բերել, ճիշտ ճանապարհի վրա կանգնեցնել, բայց սրանք անում էր իր զորությամբ, որովհետև ինքը կարող էր դա անել։ Իսկ եթե մենք չենք կարող անել, չենք կարող փոխել մարդուն, այլապես մեր խոսքերը զրոյի են հավասարվում։ Բայց եթե մենք իմանանք, որ մենք ամեն մեկս մեր տեղում կարող ենք պատասխան տալ մեր ասած խոսքի համար, մենք կարող ենք նաև շինիչ գործողություններ կատարել։ Քո խոսքով պիտի արդարանաս եւ քո խոսքով պիտի դատապարտվես, ասում է Տերը։ Իսկ Տիրոջ խոսքը ճշմարտություն է։ Քավլիցի այն երբեք սրբագրման կամ խմբագրման ենթակա չէ։ Տիրոջ խոսքը փոխելու իրավունք չունենք, անգամ Սուրբ գրքի մեջ փոփոխություն կատարելու իրավունք չունենք, ավելացնելու իրավունք չունենք, որովհետև այնտեղ ամեն ինչ կատարյալ է։ Ամեն ինչ կատարելության ճանապարհին է գրված եւ Քրիստոս ինքը լինելով կատարյալ Այս ամենը թողես մեզ, որպեսզի մենք էլ կատարելության այս ճանապարհով հասնենք այդ իդեալին, հասնենք մեր իդեալին Քրիստոսին եւ լինենք կատարյալ, ինչպես մեր երկնավոր հայրն է կատարյալ։ Պիտի իհարկե դատվենք մեր խոսքերի համար։ Եվ պիտի նաև մեր խոսքերը մեզ փրկեն։ Եթե իրոք այդ խոսքերը ճշմարիտ են եղել, տեղին են եղել եւ այդ խոսքերը աստվածահաճո են եղել։ Մենք ամեն օր մեր խոսքերով զայրացնում ենք Աստծուն։ Ամեն մի արտահայտության, որ հաճելի չէ Աստծո ականջին, մենք զայրացնում ենք դրանով։ Բայց մենք ունենք հնարավորություն շտկելու խոստովանելու մեր մեղքերը եւ խոստովանության ժամանակ նաեւ այս մեր խոսքի համար մեղակալու Աստծո առաջ, որպեսզի Աստված ների մեր սխալները։ Մենք ամեն րոպե կարող ենք մեր լեզվով մեղքեր գործել, սակայն մեղքերը պետք է ժամանակին գիտակցենք, որովհետև մեր ժամանակներում ավելի շատ էմոցիաներն էր խոսում եւ կարծում եմ խոսքով մեղ գործելը շատ հեշտ է դարձել շատ արագ է լինում եւ պետք է ստապվենք եւ ներողություն խնդրենք ում հանդեպ մեղանչել ենք եւ նաեւ աստծուց ներողություն խնդրենք եւ կարծում եմ մենք կարող ենք այստեղ մեղմացնել մեր վերջին դատաստանի օրվա դատը Հաճախ մարդկանց թվում է, թե իրենց մտքերը կամ ծածուկ տեղ ասած բառերը ոչ մեկը չի լսում, բայց Սուրբ Գիրքը հուշում է, որ Տերը տեսնում եւ լսում է ամեն բան եւ զգուշացնում է, թե մարդը ինչպես պետք է ապրի, որ เป զի դատաստանի օրը չդատապարտվի։ Աստված մարդուն արդեն իսկ փրկության հնարավորություն է տվել, քանի որ նրա մեղքերն իր որդու մարմնի միջոցով գամել է խաչին, որ ով հավատա չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Իսկ հավիտենական կյանքին արժանանալու համար միայն հավատքը բավական չէ։ Հավատքից բացի մարդ պետք է թողնի այս աշխարհը եւ հետեւի ավետարանին։ Օգոստոսի 2-րդ գալստից մեռելների ընդհանրական հարությունից հետո է տեղի ունենալու ահեղ դատաստանը, որի դատավորը Քրիստոս է։ Այդ դատաստանը ըստ Սուրբ գրային խոստման տարբերվելու է երկրային դատերից իր բովանդակությամբ եւ նշանակությամբ։ Վերջին դատաստանի ժամանակ բոլորն են կանգնելու արդար եւ անկաշար դատավորի առաջ եւ պատասխանեն տալու իրենց անցած կյանքի համար։ Այլ խոսքով մարդու փոխարեն խոսելու են նրա գործերը։ Այդ ժամանակ մարդը պատասխան է տալու ոչ միայն իր մեղքերի, այլ նաեւ դատվելու է իր ասած խոսքերի համար։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 4-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Արցախի թեմի հոգևորական արժանապատիվ Տեր Անդրեաս Քահանաթավադյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։